Urdin bidea ipatuko dugu, treina ipatuko dugu. Goizuntan, frantziako gobernuak jakin batzu egin ditu edo promesa batzu behiz eh, sustatzeko ba, treinbidea eta hortaz mintzatzeko goizuntan. Gurekin trein gidari bat, zezeteko eh, kidea ere dena, amaiur koskarat, amaiur koskarat, barkatu, egunon. Egunon. Bon, farentzat arentzat, berbada, mm, lehenik, mm, zera, pasatu diren hilabeteak eh, aipatzeko, konfinamendua, garai, zaila izan da, ekonomikoki diot? E, ekonomikoki hori egin digute, bai, bizki zaila izan dela, ba, lau mila euro galdu dituela SNCFak, baina hori eh, ez da arazo handien bat, zerretu publiko batzen, eta guretzat ez zen posible izanen. Mm Eh, sigitza osoki eta ditasuna eh, denetatek hartzelat, hartu bon, hauri izan zen dena geditza. Mhm. On, ondorio zuzenik eh, izan du? Zuzenik eh, orain ez, baina erabaki dute, ala ere luko urteetan eta be, berriz diru hori berriz irabazi berzela. Jamaiz baita, eh, behar ziren obra batzuk eh, puxatzea orain dik. Mm -hmm. beraz, frantziako gobernuak egin dituen eh, jakin arazpenak edo ginen bezala promesak, eta eh, berbada gutarik urbilena aipatzen dena, merkantzien garraioa ba, berriz sustatzean aipatzen da, Bayona eta Sherbur arteko e, trenbide bat, horrek zentzua baluke? Zentzua baluke, bez, bai eta ez, hori arazoa. Na ba, promesa hori ez abergia, duela hamar urte deia ipatu zuten, eta litzatzeke ez baiuna bertan, da tarnozen egitea plataforma berri bat, kamioiak ez gainean, etrenaren gainean, eta xer ekartzeko. Arazoa, eta deia duela amar urte errangi duela, da horako trendidatek ez duela hainitz karga, eh, franzesez, kaitan ekartzen alt eta kainur osoa ezartzen behi behar bain bada, eh, badura ba, pisu asko ez dena util uh, eh, hmm. Eta beste arazoa, da, eh, jamei, du, be, Bayona eta Endaiak nartzen diren train, peten kainuak ez dituela bat ere guzitzen, eta autoa hartzen duten guziek, hartzen da, orain, hor direla kainoi hainitzi biltzen, eta muga muga beti uh, eh, kanioz uh, eh, pasakotuko zutela. Hmm. Hor, mm. aipatzen dena, da, kamioi osoa hartzeak nahi du kabina eta guzia, ez bakarrik eh, bai, kargatua dena? Kabina, guzia, Bai, hmm. eta hori horako trendide bat, horako trendat, bat da dira etki aldean lionetik italiarat, baina hori du mendia pasatzea eta horrek erresten du. Hemen, beste garaio mota batzuek, adiaz kombinatuan uh, eh, garaioa, bakarrik kamioaren keza ez hartzea trainetan. Uh, logika gehiago ukango luke, jakinez eia endaian eta mungeren bat direla plataformak eta horrek horiek edatzen gintuzke. Mhm. Gero, ez da txarra, baina obeago bada. Ados, ados. Eta obeago litaike hori janduzuna duzuna, bakarrik eh, kamionak eh, bai. gajaiatzen duen karga hori edo gibeleko parte hori. Karga gehiago ekartzen kudimke eta deia uh, logistika deia hor da. Bakarrik edatzea gimerritzateke. Ah. Urektzeko, Bayona Sherbur haipatzen eraik edo Tarnoa Sherbur da Espainia eta Inglaterraren arteko lotura bat egitea hor zuzenki? Bai, da, uza, Eh, ama jodukuko tren bat eh, eta zakiterez da bat ezakiguna ere penna erran da bat zenbat ja egun kan euken ezagi eta mm, ussteko logika bat bat bene edo eh, komunikazio historio bat denez ere. Mm. Bo, elburua ipatu dute, beraz, burdin bidetatik eh, pasaraztea gaur egun eh, kamionetaik edo mm, bideetatik eh, pasatzen dena. Zer berlitzateke, ba, treina interesgarriagoa izaiteko bidea baino azkenean? Ebe, litzateke, ja beste estan nola egiten duten Alemanian, Austrian eta Suizian, uh, merkantziak askoz gehiago trenetik pasatzen dira. Baina hor zer edabakia izan da, edabakia izan da, be politika horren alde uh, joitea. Kan nahi du, be kamioiak bidetan pagatzen dute, egia askiz kostatzen duten presioa. Nahi du, be kamio batek uh, bide bat hartzen dularik, be bidea, uh, bidearen egoera uh, du, baina nezu bat ere pagatzen horren guk dugu pagatzen e, gure, gure inposekin. Da, guk galtzen duguna, da, da peaz horiek be, emendatzea kamioentzat, berrik ba, didu hori erabiltzea uh, garraio bide uh, garbientzat, baita edo trenentzat, edo uh, itxasuntzientzat. Justuki, eh, lehen nistroak aipatu du, ba, zerga kentzea eh, kamioi, kamioier, ka, bidetik pasatzen diren kamioier, aurten hori berri hona da, ideia hona da? Be, berria be, uh, eh, anontzea hona da, da, mm -hmm. da egiten duten ez, dula ama urte deia proiektua bazen, eta horrekiko anontz guzi horiek zantzileadik, uh, galetu guk bru eta um, euh, lazer uh, deputatuai uh, uh, gaita uh, bat aiekin. Eta adibiaz atzuk handugu brurekin, baren bruk ez sakien bat euh, orain arte, mm -hmm. zer pasako zen, ez, ez zuen bat ere sagutzen euh, Eta mhm. ez du bat ere, uh, eta ekarri horrein arte. Mhm. Hala, ino proiektu fasean da, eh, da hori guzia. E, beste gai bat, gaueko treinarena, hemen e, kendu zuten, eh, daiatik eh, Parisera zoana, delako urtsu urdin hori, orai aipatzen dute berriz sustatzea, hori izaiten alda atera bide bat ere, hori ez e, merkantzientzat, hori mintzo gira, bidaiarietaz, eh? Ah, bidaiarietaz, eta ja, Europan, Eh, bidaia mota bat edatzen dena, initz, da hori gaiten ginuen guk deia eta an kendu zutelarik train hori. Kendu zuten, jakinez, eguneko laro goita malauaz, beti, betea zera gau jendeak hartzen zuten, baina eh, hala ere uh, kendu zuten. Eta hor haipatu dute berriz hartzea momentuko Parise Tardes aldean, eta ez horreindik Euskal Herri dut. Horan guk egiten duguna, jakin dugulariko hori ere, uh, hasi dugu berriz, eta eh, baina elkart, beste elkarte batzuekin, zuekin, uh, berriz buzatzen akitainaz eta akitainak ere buzatzen dugu hori, uh, berriz uh, ilun arte hori. Mhm, mhm. Eta bukatzeko beste atal bat, linea txipien garatzea hori ere aipatu da, bada, bada zer egin, nola ikusten duzu hori? Ah, ba, baitugu proiektu hainitz guk ere, fe, eta ezin gazia horrein hori guzia, ez da duela pres minila maikatik, minila amabitik hasi ginen proiektu erakustea emengo haute txiai, eta dibidez, ba, gintuen proiektuak eh, garaziko, eta bai garazi bai honako treina edatzeko, hor deia pasagira joan nortan lau eh, joan dinetik uh, bost eta kanborat hiru gehitu bai baina etugu proiektuak hori edatzeko, eta linea berri bat sortzeko bai honatik angelura joaiten dena. Deia trenbidea hor da, merkantzietzat erabiltzen duguna, basten dena bai geltokitik, normal, glen hausotik, uh, hospitalitik, foro amaldetik, et daso, eta portutik. Gu, uh, logika askar bat nukela olako tren eta baionan uh, eh, autozibitzen diren guzien, zat, uh, eh, gauza onbat asko nukela eta eh, denbora irabaziko nukela jenden zat. Ba, hori presentatu dugu ere oraindik bukudi atzo. Uh, interesatua zela erran du, asko gauza idatzi ditu, bere kailerrean, bere kusko dugu, mhm. zer duen gero. Ba ikusiko, treina etorkizuneko eh, garraioa bai merkantzien bai eh, bidaiarien ba zuek eh, hori hola ikusten duzu dutari gabe. Amaiurko urko eskarat, trein gidaria, zerreteko kidea, mileskak gure galde gerantzunik. Mileskak zure batik. Pasa egunoan, adio.